swarga niku mboten wonten sing cemberut ngoten niku mboten wonten, lambe-lambe sing lincip niku gak ono, Sing sing sing sing putri nggih cantik-cantik, wajahnya cerah, senyum-senyum, sing kakung nggih ngoten. Wanteng-wanteng gagah-gagah, gek diparingi bidadari. Oh bidadari niku Pak, gambarane lho, gambarane mawon lho. Hi. Ayu. ora kaya ngene-ngene iki lha wong eh, kok ngenyek nek malaikat digawe teko cahaya lek setan digawe teko geni Lah ngoten nggih woi Zaman gak pati nyau tok lek wong digawe teko tanah lek bidadari digawe teko zafaron bahane luwes wangi selalu wangi masya Allah Oh, mbok keringetan drodosan kaya apa ya pangga wangi. <laughs> Lah nek model ngene-ngene iki kecute gak betahi ta. Hmm, kok ngenyek. Nek dijajan di oseri terus dilat. Nanti kandhane kok Masya Allah. Eh, sebalik eh, penduduk neraka niku modele jenggureng-jenggureng sampai malaikat penjaga neraka jenenge malaikat Malik. Wangel kon guyu. Oh, bahkan orang tahu, mesem orang tahu. Mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman, malaikat-malaikat nggak pernah tersenyum kecuali sekali waktu berpapasan dengan Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Itu pun senyum hanya sebentar. Hmm, jenggureng neh. Penduduk neraka yang jenggureng-jenggureng. Mulane nang donya iki ana wong nang ra mesem, urip nang jenggureng wong ngono kuwi wis mambu. Heeh. Mm -mm. Wis mambu neraka wong ngono iku. Wong nang mesem angel ngono iku. Wis mambu neraka. Bapak Ibu jam 11. Kok iso? Apa kebanteren? Lha pun jam 11 ngeten kok gak oleh rampung. Laring iya iya. Lah, ringkes saya e, niki sebagai penutup ten pundi-pundi kula sampeke. Kula sampean ki pokoknya nurut nang Gusti Allah, nurut nang Kanjeng Nabi. Lah ngoten to? Mencintai Kanjeng Nabi mboten cukup yen mboten lanjuti dengan ittiba datang Kanjeng Nabi. Lah ngono. Maknane nurut. Apa sing diperintah Allah, diperintah Rasulullah lakoni najan nabot. Kuwi sing iso ndadekke kula sampean mulya oleh ridho, oleh syafaat. apa sing dilarang Allah dilarang Rasulullah tinggalen najan kuwi mencutno atimu soalnya lek terjang uripmu mesti ino halo apa wae diperintah Allah diperintah Rasulullah lakoni najan abot nggih salat tahajud niku perintah abot napa enteng abot mulane akeh sing ora kuat padahal nek bengi ya dong lilir ya do tangi tapi gak tahajud nyapa heeh mm -mm. mergo abot woi Poso Senin Kemis niku perintah abot apa enteng? Abot. Mulane akeh sing ora kuat. Tapi aboto nek sampean pengen mulya, pengen tok ridho, pengen tok syafaat, lakoni. Nggih? Nggih? Macan lakoni perintah niku abot. Kayak kula ceramah ngene iki mbok pikir enteng ngono. Abot. Kula iki mulai ket wingi. Ket wingi Trenggalek. cambung kediri sambung belitar terus wau nggih sanan kulon sakniki ten mriki benjing sik kediri petanggon keng kediri mboten wangsul sambung ten batu sambung ten malang abot ngene iki sedina papat-papat abot ning mergo iki perintah tak lakoni soalnya nek gak tak lakoni aku engko ora oleh Wei ora ngerti karepku aja disiki ngono ora oleh ridane Gusti Allah ora oleh syafaate Rasulullah, ora oleh rahmat, ora oleh maghfirah, ora oleh ridho, ora oleh barokah. Oh, pancene perintah kuwi abot kula nggih sadar. Mbok najan abot ya tak lakoni wong aku pengen oleh Engko tak jahit lambemu tenan kok. Oh, ora ngono karepku kuwi. Yo yo pengen oleh pengen oleh ridho, pengen oleh rahmat, pengen oleh syafaat, pengen oleh maufirah, pengen oleh barokah. Mangkane tak lakoni senajan nabot ben aku oleh Ya Allah. Rahmat, maufirah, barokah, ridho, syafaat. Karo oleh sedulur semene akeh. Yang mahal iku persaudaraan, kekancan, duwe duwe iya apa duwe? Apa? Sing nglarang kuwi dulur, ngono lho, mangkane wong Banjarrejo ditawani duit karo dulur jelas luwih abot. Kanca karo duit ya abot. Ya wis. Duitmu akeh, ora duit dulur, ora ndek kanca, arep ngopo kowe? mbok nggo apa kowe? Duit akeh ora ndek dulur, ora ndek kanca. Kowe urip ijen no tengah ora-ora, dadi ketua suku blekok kowe. Arep ngopo kowe duitmu akeh? Ora duit dulur, ora duwe kanca. Ayo ngomongo. Ning najan ora ndek duit, dulurmu akeh, kancamu akeh. Kowe susah, akeh sing bantu. Kowe repot, akeh sing rewangi, akeh sing nulungi. Iya apa ora? Mulane dulur karo duit kuwi luwe abot iki wong apa watu to sajane padahal wis tak terangke wis tak jelaske sak jelas-jelase ambok duitmu akeh yen ora duwe dulur ora duwe kanca kita nggak bisa berbuat sesuatu tanpa tanpa konco, tanpa dulur, tanpa orang lain. Kita butuh dulur, kita butuh konco. Wong urip nondonya butuh konco, penak penak. Wong urip ini koncone akeh. Apa? Duit akeh. Oke pancen moto duwi enten anak. Penak-penake wong urip iki nek kancane akeh. Loro-lorone wong urip iki nek ra duwe kanca. Wong Kanjeng Nabi lho pesene, kancamu 1000 anggepen siji kurang akeh. Musuhmu siji anggepen 1000 kaken. Wong urip dhe musuhe padha karo gembel geni kok. Desa ombo dadi sesek. gang ora buntu krasa buntu lek duwe musuh. Gang etan duwe musuh, gang kulon duwe musuh, gang lor duwe musuh, gang kidul duwe musuh. Ora iso ngetan, ora iso ngulon, ora iso ngalor, ora iso ngidul. Apa lewat dalan ndi? Metu apa lewat dalan netan? ana wonge. Hmm, hmm bedes sino kono. Metu dalan kulon lah asu, asu no kono. Enggak lara urip model ngono. saman suweneng istighosah, Baudal ngunclok tekan gon, sing mimpin lah kok musuhmu. Ya mbalik cengkelak. Nyapa mbak kok rasi do istighosan? Gak istighosa, istighosan gak paten. Lewong ngapain budal sholat jamaah itu e takon koncone? Wangi non jeru, ya wangi non jeru. Ya mbalik. gak pewenak. Gitu? Mati lo butuh konco. Gak apa? disuwuni dongane tambah akeh koncone tambah akeh sing dongake koncone sithik sing dongake sithik koncone akeh kaya ngeten iki kula ngajiten ten mriki kalih sampean ribuan ngene iki otomatis dadi koncoku kabeh kok umpama aku mati sampean disuwuni Fatihah ngoten purun apa mboten kowe purun ya purun aja banter-banter ngono semangat men modelmu kaya nyengkake aku neng cepet mati ngono ya biasa lah jawab purun ngono lho ora mbok giatno purun ngono. Modele kaya ben cepet ngono wae. Aja sik tanggunganku sik akeh. Oh, utang pengajiane sik 3 taun tanggungane kok ngono lho. Sing Pak Lurah lho ape budal ben disiki rapopo. Aku kari-kari wae kok ya ya purun ngono ae lho. Nang kanca ndongake ya tenanan. La la illallah la la illallah la la illallah. Eling la la illallah la la illallah ya Allah. Mambengi lho sik pengajian, lungguhe ngarep dhewe nganggo klambi batik lho. La la illallah la la illallah saiki kok tahlili. La la illallah la la illallah kok piye ireng lho wong bengi ku. La la illallah tawenanan lek nahlili kanca wong apik.